บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าคำคุณศัพท์สองพ Přídavná มนาดเวียดิฉันสวมชุดสีฟ้ามา Mám na sobě modré š a ติดิฉันสวมชุดสีแดง Mám na sobě červené šaty. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Mám na sobě zelené šaty. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Koupím černou tašku. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Koupím hnědou tašku. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Koupím bílou tašku. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Potřebuji nové auto. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง Potřebuji rychlé auto. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Potřebuji pohodlné auto. ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Tam nahoře bydlí nějaká stará žena. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Tam nahoře bydlí nějaká tlustá žena. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Tam nahoře bydlí nějaká zvědavá žena. แขกของเราเป็นกันเอง Naši hosté byli milí. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Naši hosté byli zdvořilí lidé. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Naši hosté byli zajímaví lidé. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Mám milé děti. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Ale mý sousedé mají drzé děti. ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Jsou vaše děti hodné?